Jēzus pavēle – Mateja evaņģēlija pašā noslēgumā iet un darīt par mācekļiem visas tautas joprojām ir aktuāla, un tad nu mēs parunāsim par kādu misijas lauku, kas ir mūsu Latvijas augstskolas, un šodien runāsim par to, kā tad liecināt par Jēzu studentu vidē, un šorīt mara, mana sarunu biedrene šeit Radio Marija studijā ir Aleksandrija Vilaite no Agapes studentu kustības. Labrīt, Aleksandrija! Labrīt, Māri! Labrīt, klausītāji! Apsveicu tevi ar pirmo reizi Radio Marija ēterā. Ah, paldies, paldies par šo iespēju. Kādas ir sajūtas? Satraukums. <laughs> satraukums, nu vienmēr pirmo reizi ir satraukums. Jā, bet eh, nekas, eh, tās piecas pirmās minūtes vienmēr ir tās grūtākās, bet <laughs> jā, dārgo klausītāji, ja tu klausies šo raidījumu tiešraidē, tad droši iesaisties ēterā un ja tev būs kādi jautājumi vai kāda liecība vai vienkārši kāds uzmundrinājuma, iedrošinājuma vārds Aleksandrijai, tad priecāsimies, ja mums atsūtīsi kādu īziņu, kādu WhatsApp ziņu vai arī piezvanīsi. Tādēļ raidījuma ievadā vispirms es eh, vēlos atgādināt kontaktinformāciju. Studijas numurs, ja studiju vēlies sazvanīt, ir 67 969 131, bet īziņas un WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 266 77 272 e-pasts studija at rml.lv. Jā, es minēju studentus, universitātes un augstskolas vidi, runāju par liecināšanu Jēzum, bet pirms mēs ķeramies klāt šai nopietnajai tēmai, varbūt Aleksandrija iepazīstini ar sevi. Kas tu esi un eh, dažos vārdos kāda būtu tā tava skanošā vizītkarte šorīt? Tā tad esmu Aleksandrija Vilaita. Jā, daudz cilvēku saka, ļoti neparasts vārds, bet šodien ne par to stāsts. Esmu studente, studēju Rīgas Stradiņu universitātē medicīnu, gribu būt ģimenes ārsts, un es darbojos kopā ar Agapas studentiem. Jā, īsumā <laughs> man liekas, ka tā izskatās man ideālā vizītkarte. Agapes studenti ir kristīga organizācija. Tas nozīmē, ka tu esi ticīga meitene, un vai tas tā bija jau kopš agras bērnības, vai dievu tu satiki vēlāk dzīves laikā? Kāda ir tava liecība? Es sevi nesauktu par kristieti no bērnības, bet tai pašā laikā pirmā satikšanās ar uh, dievu, ar uh, reliģiju vai vispār kristietību kā tādu tiešām bija bērnībā. Uh, paldies manai mammai, kur gājām uz mājas draudzīti, un viņa veda mūs, manas māsas un uh, tajā laikā vēl brāļi nebija, bet nu, mūsu <laughs> veda uz mājas draudzīti. Uh, tur es uzzināju par uh, Dievu, un manī veidojās kādi ticības pamati. Un es atceros, ka es biju, manuprāt, piecus gadus vecs. Un, uh, Tētis uh, mammai piezvanīja un teica, ka nedēļas laikā mums jāatbrīvo dzīvoklis, kurā mēs dzīvojam. Jā, piedodiet, ka es sāku tik smagu stāstu, bet uh, bija tāda situācija, un mamma mums to paziņoja. Es atceros, ka es devos uz pļavu, un es teicu Dievam, es nebiju mācīta lūgt, es vispār nezināju, kā sarunāties ar Dievu, un es teicu Dievam, es ticu, ka tu esi īsts, un es ticu, ka tu esi varens, un es ticu, ka tu uh, nedesmojies cilvēkiem, ka tu mūs mīli, un es tev lūdzu, ka tu atrisini šo situāciju. Es negribu padomu šo dzīvokli, kur mēs dzīvojam. Es kā, negribu būt arī bezpajumtniece, un kungs atrisin šo situāciju. Zinu, ka tu mūs mīli, un zinu, ka tu tiksi galā ar šo. Un, un, Es tev <laughs> pavēlu to atrisināt, un es rīktīgi kliedzu uz Dievu. Es domāju, ārprāts, kur man tā drosme piecgadīgam bērnam, tu līdz zibeņam <laughs> iespērs par šo. <laughs> Jā, tāds bija mans sākums. Un pēc tam bija mirklis, kad cilvēki man apkārt nerunāja par Dievu. Pat mamma nerunāja par Dievu. Viņa vairs negāja uz mājas draudzīt. Un, un viņai tas bija ļoti smagi, jo viņa bija vienīgais apgādātājs ģimenē. Un visi finansiālie jautājumi, tiklīdz kaut kur pagriezās kaut kas par finansēm, viņa uzreiz apgriezās <laughs> otrādi un prom. Man nav naudas, un es to netaisos mhm. risināt. Un līdz ar to bija tā situācija, kad mēs tā kā turpinājām būt kontaktos ar mājas draudzīti, bet te pašā laikā dieva it kā nebija. Un tad es sapratu, es lūdzu Dievu, bet lūkšanas netiek piepildītas. Man skolā apceļ, es lūdzu Dievu palīdzi man, uh, bet nepiepildās. Es vakaros, kad ģimene aizgāja gulēt, es raudāju. Un no tā man attīstījās veselības problēmas. Un, uh, Un es domāju, ka es esmu izdomājis Dievu, ka viņš neeksistē, jo netiek piepildīts mans lūgšanas, vispār es gaidu, bet nekas nenotiek. Un, un tad man skolā apcēla tik smagi, kad es mājās pārnācu dienas laikā raudot, un mamma vispār nenoreģēja, bet uh, bija tante ciemos, un viņa mammai pateica, ja tu nerisināsi šo situāciju, tad uh, es to risināšu. Un uh, notikumi notika, un uh, es beigās nokļuvu citā skolā. Un es satiku meiteni, kuras bija redzējusi kristīgās olimpiādēs Rīgā. Jā, es tā kā tai pašā laikā es jau teicu, ka Dievs neeksistē, bet es gāju uz kristīgās mācības olimpiādēm, lai iegūtu diplomus, jo man bija ļoti liela vēlme sev pierādīt un parādīt, ka es esmu daudz kas spējīgs un es gribēju iegūt šīs vietas, vismaz kristīgās mācības olimpiādēs, lai kā, sev pierādītu. Un, Tur sākās mans ceļš tajā skolā, kad es satiku to meiteni, kura man bija atbildējusi uz jautājumu pēc kristīgās mācības olimpiādas. Viņa jautāja, vai tu tiešām tici Dievam? Un viņa teica, ka jā, un tad uh, tur sākās mans īstais ceļojums ar Dievu. Bet tev tā viņas atziņa, ka viņa patiešām tic, šķita tik pārliecinoša un kaut kas bija tajā tik uzrunājošs, ka tas tevi skāra? Kā tas bija? Jā, man liekas, ka tajā, kā viņa atbildēja, to pārliecību mm. par viņas ticību varēja redzēt viņas sejā. Viņai bija tāds, jā, protams, es ticu, un viņai tas nāca tik dabīgi. Tas uh, nebija tāds, ka uh, jāizliekās par to, kas tu neesi. Bet, jā. Un uh, kas notika tālāk? Kāds bija tālāk tavs ceļš ar Dievu? Mm -hmm. <laughs> uh, tu man saki, es pārāk daudz, pārāk, uh, daudz laika aizņemu ar šo. Uh, tālāk bija tā, ka. Uh, Es aizgāju uz to citu skolu, 7. klasē, un pirmo gadu es baidījos vispār kādam kaut ko teikt par savu interesi par Dievu. Un man bija iztuņas biedrene, kur man sāka stāstīt par Dieva mīlestības skoliņu, kur organizēja Ieva Zābaka, uh, Saldus Gregors skolas uh, paspārnē. Un, uh, Tad viņi man sāka teikt, apmēram tā, ka tur tikai VIP personas tiek. Es domāju, es tik ļoti vēlos doties uz to die, dieva mīlestības skolu. Man bija tāds, bet es taču kādreiz ticēju dievam. Un uh, tad es uh, gāju, uh, kā Bībelē rakstīts, klauvējiet, un tad jums taps atvērts. Un es gāju un runāju ar šo meiteni. Īstenībā es varu nosaukt viņas vārdu Reinu Šīrinu. Viņš šobrīd ir ārzemēs, un es nedomāju, ka viņš šo klausās, bet varbūt kādu dienu viņa atradīs šo raidījumu. Un paldies, tev, Reina, uh, ka tu biji manas durvis uz uh, dieva mīlestības skoliņu. Nu, lūk, un mēs sākām iet, un es pat pati nemanīju, kurā mirklī es jau sāku kalpot dievu mīlestības skoliņā. No sākuma es biju ņēmējs, un pēc tam es nezinu, kādā veidā es kļuvu par kal kalpotāju. Jā, ko tu darīji? Uh, mēs tā organizējām tādas kā nometnītes uh, tā kā reizi mēnesī. Uh, bijām zaņā, bijām uh, saldū, un tad uh, dažādi bērni no visām pusēm, kur vēlējās sabrauca, palika par nakti. Uh, un notika lekcijas par dažādām tēmām. Es atceros ļoti spilgti, kad Viesnars Knopkins stāstīja par mūzikas ietekmi uz mums, un uh, ka ir tāds backmakings, kur uh, dziesmu pagriežot otrādi, skan tā uh, vēsts, kas nonāk tev uz zemapziņā, un tieši tāpēc es pārstāju klausīties pasaulīgu mūziku, jo uh, bieži vien uh, kā viesturs teica, ka tām dziesmām, kuras Eiropas hitu augšgalā ir, tām ir ļoti slikts stāsts apakšā. Un pēc tam tas cilvēks sāk domāt tā, un kad tu paklausies, kas tur bija, tad tu saproti, kāpēc tu domā, kāpēc tu neesi pilnīgs, kāpēc tu esi tāds vai šāds. Un, līdz ar to es ārgāju tikai uz kristīgo mūziku. Ja, tad uh, mēs mācījāmies uh, pamatus par Dievu, par Jēzu un par to, kāpēc bija jā, šis Jēzus upuris. Un, jā, tā, tā bija tāda neformāla izglītība <laughs> kristietības jautājumos. Kā tu sajūti tās izmaiņas tavās attiecībās ar Dievu? Arāds, uh, tas bija brīnumaini. Uh, man liekas, ka starp to laiku, kur es biju viena, kur neviens nerunāja par uh, dievu. Es nonācu citā vietā, un tā kā Pandoras lāde atvērās, jau visas manas lūkšanas, kuras es atceros, es to lūdzu vairākus gadus atpakaļ, sāku piepildīt. Es domāju, kas tas ir? Kāpēc uh, nevarēja notikt tad, kad es to lūdzu, bet notiek tagad? Un es vienkārši stāvēju un es teicu, paldies Dievs par to visu, ko tu dari, un es jutos uh, tik. Uh, svētīta, un es piedzīvoju pirmos brīnumus, vienkārši lūdzot par cilvēku. Mēs bijām nometnītē, es biju vadītāja, un uh, bija kāda meitene, kura, kurai gāja ļoti grūti ģimenē, un uh, viņai bija sākušās sāpes vēderā. Un uh, es pieeju pie viņas, un es domāju, ko es tev varu palīdzēt, nu es varu lūgt par tevi. Un es uzlieku rokas, un es lūdzu, Un tad pēkšņi <laughs> uznāk kaut kāda drosme, kaut kāda dieva vadība, un es saku uh, viņai, uh, Tu gribi, lai es te tērēju enerģiju par tevi lūdzot, bet tu nemaz netici, ka ar tevi var notikt brīnums. Kas tas ir? Un, un es teicu, celies augšā un paliekā. Ja, ja, ja tu tā darīsi, tad tev būs jau pārgājis. Un ja, pēc tam stāstīja, ka viņi domāja, ka viņi varētu man iesist par šito, ka es viņai šādi saku, bet viņi piecēlās, viņi palēkāja un viņai pārgāja. Un slava es, Dievam. Es tiešām slavu Dievam, un es domāju, ka tas nu, tiešām no ticības viņai notika. Un tad es skrēju pa visu ēku, tad tā bija zaņas skola, kur tagad ir uh, pārvalde. Uh, tā vairs nav skola. Es <laughs> skrēju pa visu, un es, viņa tika dziedināta, viņa tika dziedināta. Tas bija mans iespaidīgi. Tāds, jā. Tiešām apbrīnojami slavu Dievam. Šobrīd tu esi aktīva šajā agapes studentu kustībā, un uh, kā tad Dievs tevi atveda uz agapes studentiem? Te jāsaka paldies, protams, Dievam, visu slavu un gods Dievam, bet uh, vienmēr man patīk izcelt, un visur, kur agapieši iet, tur vienmēr izskan šis vārds. Uh, starp citu, es gribu izmantot šo momentu, pasveicināt agapiešus, kur klausās. Paldies par jūsu atbalstu. Es... Sveiciens agapiešiem. Jā, paldies. Uh, un uh, sveiciens arī Agrim Žirnovam, jo viņš ir ezernieks, un viņš bija tas, tās durvis, kuras man veda uz agapi. Viņš bija students Rīgā, un viņš zināja agapi, un viņš jau, kā jau es Mārim iepriekš teicu, viņš jau bērzēja rokas, redzot, ka es nākušu uz universitāti studēt Rīgā, un uh, viņš iedeva mans kontaktus Bekijai Jārmanai, ko daudz cilvēku noteikti zina, un viņi zina, kā Bekija ir saistīta ar uh, agapi, un tad mēs ar Bekiju satikāmies uz kafiju, un starp citu, uh, varbūt tās to nedrīkst teikt, jo, ja jūs Bekiju aicinu uz kafiju, tad ir ļoti liela iespēja, ka jūs iekļūsiet agapē, Oh, <laughs> tāds brīdinājums. Jā, bet par to, kas ir agapes studenti, mēs uzzināsim jau pavisam drīz. Tādēļ, dārgo radio klausītāji, paliec ar mums, bet ir laiks mūzikas pauzē, un šim raidījumam mūziku ir izvēlējusies arī pati mūsu šī rīta viešņa Aleksandrija. Pirmā dziesma būs Džeika Hamiltona The Anthem. Kāpēc šīs dziesmas izvēle? šī, mana, šī dziesma man ir ļoti dārga ar to, ka uh, viņa aicina mosties. Tur saka, uh, kā, celies mans bērns, ir tavs laiks spīdēt. Un man liekas, ka uh, katram vajadzētu modinātājā šādu dziesmu, jo Dievs tev saka, katru rītu celies mans bērns, šī ir tava diena spīdēt. I can hear the footsteps of my king. I can hear his heartbeat beckoning. In my darkness, He has set me free. And now I hear the Spirit calling me. He's calling, wake up, child. It's your turn to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up, child. It's your turn to shine. You were born for such a time as this such time has been, And I can hear a holy rumbling. I've begun to preach another king. Loosing chains and breaking down the wall. I wanna hear the Father when He calls. He's calling. Wake up, child. It's your turn to shine. You were born for such a time as this. He's calling. Wake up, child. It's your turn to shine. Atgriežamies ēterā radio Marija Rīta cēliens trešdienām 27. oktobrī. Māris Velikš šeit pie mikrofona un Aleksandrija arī pārstāvot Agapes studentus, un tu minēji, ka Agapes studenti šajā brīdī klausās. Mīļie Agapes studenti, jūs varētu likt manīt arī savu klātbūtni, uzrakstiet kaut ko mums uz ēteru, tā? Iespējams, jums nav pierakstīts īziņu vai WhatsApp ziņu numurs, tad ņemam rokā savus telefonus, varat nosūtīt kādu sveicienu vai jautājumu vai novēlējumu Aleksandrijai, un numurs ir tā pierakstām 266 77 272 266 77 272 jā, īpašs sveiciens arī mūsu video tiešraides skatītājiem, meklējiet YouTube kanālu Radio Marija Latvija tiešraides, bet nu ir tas īpašais brīdis atklāt, kas tad tie agapes studenti tādi ir? Tā, eh, pagaidi, tā mums te ir tehniskas ķibelītes, un eh, mēs tevi nedzirdam šajā brīdī. Tā. Tagad man dzirdat? Jā, jā. tagad, jā, mm -hmm. nu rekā, nu, gadās, bet uh, vienmēr defektu var pārvērst par uh, efektu. Man šķiet, ka tas tikai to intrigu vairoja, kas tad Jāgapes studenti, un tagad klausītāji ir pagriezuši skaļāk savus radioaparātus un aiziet. <laughs> Agapes studenti ir kristīga studentu organizācija, bet tas nenozīmē, ka mums nevar pievienoties nekristieši. Viņi ir ļoti laipni aicināti, un iespējams, ka tieši uh, daļai daļ viņiem arī šī organizācija ir jo mēs ne tikai darbojamies savā vidītē, būdami kristieši, stiprinot viens otru, lasot Bībeli un studējot rakstus un iedrošinot viens otru, bet mēs arī ejam uz āru, mēs ejam pie studentiem, kuri vēl nezina par Dievu. Un, kad uh, Covid vēl nebija, mums bija tāds iekšējs mērķis uh, iet pie studentiem un uh, dot viņiem iespēju saņemt uh, sarunu par uh, kristietību, par Jēzu, tā lai pēc šīs sarunas viņi varētu pieņemt uh, pašu savu lēmumu izvēlēties, sekot jēzum vai tomēr nē, un arī lai viņiem būtu šīs pārdomas iekšā, ko priekš viņiem nozīmē reliģija, ko priekš viņiem nozīmē jēzus. Un īstenībā mēs to arī turpinam darīt, cik vien tas ir iespējams pirms lockdowna. Ja mēs gājām pat uz ielām, tā kā pagājušajā gadā mēs bijām salīdzinoši klusāki, jo mēs bijām nobijušies. Mūsu vidū bija iet universitātē. Mēs, Jā. mēs tā kā gājām pie saviem studentiem un uh, izmantojām dažādas metodas, refleksijas kārtiņas, kas ir bildītas. Uh, kuras tu izvēlējies attiecībā pret jautājumu, un tad tu pastāstīji, kāpēc tu izvēlējies. Un, un tā mūsu ierastā vide bija tiešām universitātes. Katrs savā universitātē gājām un, un to darījām. Un tad, uh, Tagad mēs esam aicināti iziet ārpus savām robežām, un mēs sākām iet pa parkiem paldies Lietuvas agapē, kur mums parādīja, ka var arī tā. Un eh, mēs devāmies uz parkiem, meklējām studentus, vismaz tos, kur izskatās studentu vecumā. Un eh, runājām ar refleksijas kartiņām un eh, evanģelizējām un aicinājumu šīm sarunām. Um, bet tagad pēc lockdowna mums atkal jāatrod cits veids, kā to darīt. Un... Jā, tieši gribēju jautāt, kas ir mainījies šajos apstākļos, kad ir tik daudz ierobežojumu, gan jau, ka savu darbību jūs nesat šī iemesla dēļ apturējuši. Uh, nē, mēs cenšamies atrast veidus, un, un tie virzieni ir uh, ļoti daudz. Piemēram, šobrīd jau vakar mums notika webinārs par uh, līderību, uh, manuprāt, tā ir aktualitāte gan kristietim, gan nekristietim, un ļoti vajadzīga lieta. Jo īstenībā mēs katrs esam līderis. Gan tu māris līderis, gan es esmu līderis. Un, mums, Klausītājs, starp jums ir daudz, daudz līderu. Jūs īstenībā katrs esat jā. līderis. Ja jūs sev nesaucat par līderi, tas nenozīmē, ne? ka jūs neesat. Jā. Ar savām dāvanām, ar savām harizmām ikvienam Dievs kaut ko ir devis. Jā, ja tev ir kaut viens sekotājs, uh, kurš skatās uz tevi un mācās no tevis, tu esi līderis. Uh, tu esi vadītājs, kā draudzē teica, tu esi boss, tu esi pulkvedis un visādi, visādi tu vari nosaukt sevi. Bet tu tas esi. Un, ja tu jūties, ka tu esi palaidis garām šo webināru par līderību, tad neuztraucies. 28. oktobrī ir vēl otrā daļa. Rīt. Jā, jā hmm. rīt. Es izmantoju šo iespēju noreklamēt. Uh, droši uh, pameklēju mūsu uh, Facebook, tur ir visa informācija. Un īstenībā var arī uzrakstīt man, es visu izstāstīšu, uh, kā pievienoties un izmantojot šo iespēju. Jo es īstenībā redzu, visu, kas ir pavelti, to maz ņem. Bet, un tas ir par velti? Jā, tas ir pavelti. Wow, nu tev te ir grūti nepieteikties. Jā, aiziet, aiziet Jā. visi, mhm. spiežam mm -hmm. klikšķīšanējam, jo tas ir eh, ļoti vērtīgi priekš eh, tevis kā personības eh, augt līderībā un uh, saprast, kā, kā tev, ko tu dari ne tā vai ko tev vajadzētu uzlabot un, un uh, lai tas, ko tu vādi, lai tie, kas tev sako, būtu vēl lielāki ieguvēji. Nu, lūk, un uh, tā ir viena lieta, ko mēs šobrīd darām, vēl top uh, Bībeles studijas, uh, Tad uh, vēl viena lieta, mēs gribam taisīt agapes alfu. Šobrīd mēs uh, vēl meklējam variantus, kā to darīt šajā laikā. Uh, To tehnisko risinājumu, bet uh, tas ir mūsu sapnis un mērķis ātrāk vai vēlāk to izdarīt. Uh, 30. oktobrī plānojam pārgājienu. Uh, šobrīd uh, vēl spriežam, cik tas būtu droši to darīt šajā laika posmā, bet nu, te, tur arī sakojiet informācijai sociālajos tīklos. Jā. Uh, Ah, ko vēl mēs darām. Ah, vēl viena lieta, ko mēs ah, šajā laikā esam sapratuši, ka, kad mēs nevaram būt universitātē, mūsu lielā universitāte ir sociālie tīkli. Un tur mēs esam kļuvuši skaļāki katrs kā individuāla personība, stāstot par savu ticību, gan liekot visādus ierakstus, gan stāstot. Arī šis veids, kad es varu runāt radio un pastāstīt par savu ticību, tas arī ir veids, kā mēs darboties. Un tas, kas man patīk par agapi, ko es vēlos pieminēt, kad, kad tu izai agapes skolai cauri, tu pēc tam vairs nevari nebūt agapietis, jo tu vienkārši esi pieredzis, tu iemācījies meklēt dažādus veidus, kā liecināt par uh, Dievu, un pēc tam Izejot lielajā dzīvē, pēc agapes, tu jau pats uh, visticamāk kaut kur jau kalpo, me, tu meklē iespējas, un tev jau tas nāk dabīgi. Arī tās sarunas, ko tu veido ar cilvēkiem, uh, tīri netīšām uh, sanāk tā, ka viņas novada pie Dieva. Mm, man patīk liecināt par Dievu. Tūlīt es tev par to jautāšu, bet mums ir īziņa no Dignas. Viņa raksta slava Kristum par viņa darbiem Aleksandrijas dzīvē un viņas vēlmi par to liecināt. Paldies, Digna, par šo īziņu. Bet, darbie agapes studenti, es nezinu, kur jūs esat 266, 77, 272 droši uzrakstiet. Mēs gribam sajusti jūsu klātbūtni šodien, bet jā, par to liecināšanu par Dievu parunāsim par tiem laikiem, kad vēl nebija nekādu lockdown un, un nebija covid, tad noteikti tās darbības metodes atšķīrās. Man interesē, kā jūs tieši uzrunājāt studentus, kā, kā tas ir, vai jūs ķērāt viņus kaut kur universitāšu gaiteņos vai kojās, nācāt uz istabiņām, vai gan, gan pastāstu par šo vairāk – jā, um, mēs, uh, kā saucam to, mēs zvejojam studentes. Uh, mēs izmantojam, mans mīļākās ir uh, refleksijas, bet mums ir arī perspektīvas un uh, visādas radošas pieejas. Bet, uh, Ar ko man patīk refleksijas, tātad, kā jau teicu, tās ir tā kā bildītas uz kartiņām. Uh, šobrīd mums ir arī digitālā versija, ar ko ļoti ērti iet uz ielām. Uh, ja jums tas interesē, droši rakstiet, es pastāstīšu, jo tas ir tik ērts veids. Kad mums bija kartiņas, tikai tad uh, uz ielas ejot, jāatrod vieta, kur viņas izliks, lai cilvēks ērti redzētu, jo tur ir tā, 50 bildītes un dažādas bildītes, un uh, arī Latvijā bildētas, kas ir ļoti uh, jauki. Nu, lūk, un tad mēs uh, ejam ar šīm kartiņām un mēs sakam, Mēs veicam pētījumu vai interviju, nu, piemeklējam tos ērtos vārdus. Mēs arī spēlējamies ar tiem vārdiem, jo citus cilvēkus tur biedē, Uh, piemēram, ja tu pasaki pētījums, eksperiments. Eksperiments, jā, tad viņi jau nē. Uh, nu, lūk, un tad uh, mēs uzdodam uh, jautājumus, un attiecībā pret jautājumu ir jāizvēlo, bi jāizvēlās bildītas. Piemēram, izvēlēties trīs kartiņas, kuras raksturo tavu dzīvi patreiz. Cilvēks izvēlās uh, tās trīs kartiņas, un tu jautā, lai viņš pastāsta, uh, kāpēc ir izvēlējies šīs kartiņas. Un, uh, No nu, tā tu viņu sāc iepazīt, tu jau vēro, kāda varētu būt viņa nostāja. Pēc tam bija otrais jautājums, izvēlies trīs kartiņas, kuras raksturotu tavus nākotnes mērķus, vai kā tu vēlētos, lai tava dzīve izskatās. Tad viņš atkal tur pastāsta. Un trešais jautājums ir uh, izvēlēties vienu kartiņu, kur raksturotu, uh, ar ko tev asociējās Dievs. Mm. Um, un tad viņš izvēlās, un pēc tam tu saproti, kur, kur ir viņa nostāja uh, un ko viņš par to domā. Un, uh, ja tu jūties, ka ceturtais jautājums ir vietā, tad tu jautā, uh, uh, kā, kādas attiecības tu vēlētos ar Dievu. Un, lai izvēlās arī vienu kartiņu. Un no tā tu esi jau iesildījies, tu esi izveidojis tādu neformālu, ērtu gaisotni, kur nav tāda piespiestība. Tev arī pie tā jāpiedomā, lai tavu jautājumu nav uzbrukoši, un tas veids, kā tu komunicē ar šo cilvēku. Un tad var uzdot papildus jautājumus, un tas izveido diskusiju. Un, pēc tam citreiz ir tāds moments, ka tu redzi, ka saruna varētu beigties, bet tev ir jāsaņem drosme, pajautāt citreiz arī drosmīgāki jautājumi, piemēram, ko tu domā par Jēzu. Un šis jautājums tev var aizvest pie tā, ka tu vari liecināt, ko tu domā par Jēzu. Uh, tas, ko esmu pamanījis, ka uh, ah, nevajag visu laiku uh, ah, iesprūst to cilvēku un atstāt, ka viņš jūtas bezzejā, bet tev jādod iespēja viņam pastāstīt, ko viņš domā, un viņš jūtas, ka viņa domas ir svarīgas, un ka tu nenoniecini viņa viedokli, pat ja viņš atšķirās no tavējā. Uh, tas ir no manas pieredzes. Un tad ir perspektīvas kartiņas, kur ir diezgan konkrēti uh, aprakstīti uh, kā, dažādi viedokļi, un tad cilvēkam jāizvēlās, kuram viedoklim viņš piekrīt. Un tur ir ļoti interesanti redzēt, kādu viedokli var būt, piemēram, kas ir Jēzus. Cits domā, ka viņš ir melis, cits domā, ka vienkārši ļoti gudrs vīrs, sen sen atpakaļ. Nu, tā ļoti interesants diskusijas arī no turienes var izrietēt. Bet tur gan vajag tādu galda virsmu, kur tu vari izlikt tās kartiņas. Un nu tā, un šobrīd tas īsti ir nav iespējams, ja vien tu to neizmanto kopā ar kādu cilvēku, piemēram, no draugu loka, jo svešinieku šajos laikapstākļos būs grūti. Jā, laiks nākamajai mūzikas pauzei, un nākamā dziesma Elīs, un dziesmas nosaukums Uguns deg. Varbūt dažos vārdos, Aleksandrija, kāpēc šī dziesma? Uh, šī ir pavisam jauna dziesma. Man ļoti patīk Ēlijas. Un īstenībā manai māsai Madarei ļoti patīk Ēlijas, kā, kā viņš dzied. Viņa ir sajūsmā par viņu. Tāpēc uh, sveiciens Madarei ar šo dziesmu. Un, uh, Kāpēc es viņu izvēlējos? Tāpēc, ka uh, viņi atgādina par Dieva spēku, un kad uh, mēs bieži vien Dievu noliekam īstenībā kastītē, bet Dieva spēks uh, ir liels un viņš ir varens, un viņš ir lielāks par mums, un uh, to mums vajag, arī vajag atgādināt uh, sev katru dienu. Vēselies, ka tava balss neapklusinās to nākotnē. Nā, nā, man ir rotā zīmoks, kas runā skaļāk nekā šūs, kas kūrām pāri brienu. Tās pīstās tikai vienu vārdu, pār visiem vārdiem lauva no jūdas. Mūsu balsis vienotībā ugunīgas bultas. Sauc skaļi, hey! no sirds ik varīgi! Hey! tā gadiem sētos mels projām zēn, liek galvā kroņi, jo vairs nesmu vergs. Manas mājas deg un rētībā ilgojās, to dienu piedzīvot, kad spoži spīdēs dieva dēls. Uguns deg, Elija dziesma pavisam svaiga, redzu, publicēta tikai 20. septembrī. Turpinām rīta cēlienu radio Marija ēterā, un mēs šodien runājam par Agapes studentiem, un par tiem mums stāsta Aleksandrija Vilaite, kura ir pati viena no Agapes studentiem, ļoti aktīviem studentiem, un mēs pirms brīža runājām par dažādām evanģelizācijas metodēm studentu vidē, un Tu, Aleksandrija, stāstīji par tām kartiņām, un mēs saņēmām arī kādu jautājumu no klausītājiem. Kur var dabūt tādas kartiņas? Kartiņas var dabūt, manuprāt, jābūt grāmatnīcā Amnis, bet arī sazinoties ar mums, uzrakstot, mēs varam saorganizēt, jo mums birojā jābūt šīm kartiņām. Tā kā droši rakstiet, nokārtošu, lai jums ir šīs apbruņojums. <laughs> Jā, Aleksandri, es domāju, ka studentu vidē ir nācies redzēt ļoti atšķirīgas reakcijas uz sludināšanu, uz liecināšanu par Jēzu, noteikti pozitīvas, varbūt arī negatīvas. Sāksim ar tām pozitīvajām, vai varbūt tev ir kādas liecības, ka tu esi redzējusi, ka patiešām studenti ir atvērti, ka tās sirdis ir izslāpušas pēc Dieva un ka viņi grib dzirdēt vairāk. Jā, Uh, es tagad Agapē esmu jau uh, piekto gadu, un jau kopš pirmā gada, uh, kad bija Agapē, mēs sākām iet ar refleksijām. Bet es godīgi pateikšu, man liekas, ka trešajā gadā tikai man uh, aizgāja līdz smadzenēm, cik tas ir. Uh, Izcili, cik tā ir laba ideja. Un, uh, pat ja tev ir nu, ļoti bail, man pirmos divus gadus bija tāds, es negribu iet, kā lai izvairās, ko lai pasakā, melot nedrīkst, jāizdomā kaut kas, jo bija tik ļoti bail. Ir rīktīgi bail iet un runāt. Uh, liek, liekas, ka, nu, pat ja, piemēram, mamma teica, nu, neviens tev par mutu nesitīs. Man tāda sajūta, ka sitīs gan. Un ej un sev iestāst, ka neviens to nesitīs. Un uh, citreiz tiešām ir tā, ka cilvēki saka, ak, akal reliģija nāk man te pārliecināt, un citiem cilvēkiem ir tas iespējas, kā ir, ka uz ielas tev nāk un, un tev uzbāžās, tev nav kur bēgt, un tad cilvēki uzreiz jau tev atgrūž. Uh, Bet, kad tu man jautāji, man nāca prātā viens stāsts. Es atceros, ka mēs uh, piekdienā izdomājām iet. Parasti mēs neizvēlējāmies piekdienu, jo piekdienas ir mājās braukšanas dienas. Un, un mēs sākām iet piekdienā, un no rīta puses mēs gājām. Un es atceros, mēs satikām vienu vīrieti. Uh, nu, students, viņš uh, studēja uh, kaut ko ar sportu. <laughs> Piedošana. Un, uh, mēs ar viņu runājām, un viņš mums teica, ka nākamā piekdiena arī būšu. Ja jūs man satiekat, droši nāciet man klāt, oh. parunāsim oh. atkal. Un mums ir tāds prieks par to. Un, uh, viņš bija, es aizmirsu, kā saucās. Uh, Man liekas, ka agnostiķis. Uh, un, uh, viņš dro, droši par to runājām, man liekas, mēs bijām radījuši ļoti labu vidi viņam, kur viņš var būt atvērts. Un, un tad uh, viņš pat uh, to nebija uh, atstājis tādā līmenī, ka es vienkārši tā domāju. Viņš bija taisījis pat zinātnisku izpēti, racis mm. dziļāk, un, mm. un tās sarunas gāja ļoti dziļi. Bet bija... tā draudzīgi ar cieņu, jā? Jā, mm -hmm tā bija augstākā līmeņa cieņa. Tas bija pilnīgs izaicinājums pašam iet un rakt un meklēt, kur viņš to ir atradis, un, un visādi vēsturiskie fakti. Un Tur bija kārtīga tāda diskusija, ļoti smaga. Tādā ziņā, ka tev daudz jāgatavojas, ka tas nav tā, ka tu vari runāt tikai no savas ticības, bet tev vajadzēja rīktīgu teorētisko bāzi, uz ko balstīties, un ļoti vērtīgi tāds rudījums. Kā jaunam, nu, ne jaunam, bet nu, tādam cilvēkam, kur, kurš vairāk runā no sava ticības skatu punkta. Jo ir jau vairāk veidu, kā tu vari runāt. Uh, Tu vari stāstīt kaut kādus faktus, vēsturiskas lietas un, un tādas lietas, un tu vari vienkārši runāt no savas ticības, ko tu esi piedzīvojis par Dievu. Man liekas, ka abas lietas ir ļoti svarīgas. Es parasti izvēlos tiešām runāt par to, ko esmu pieredzējis, jo um, es vairāk ticu uh, darbiem uh, un tā teorija, kas ir apakšā, ko citi cilvēki ir darījuši, man ir priekš manis nu, mazāk nozīmīga lieta. Bet citiem tas atkal ir svarīgi. Un, uh, Tu vari stāstīt par Dievu no abiem skatu punktiem. Bet eh, kā pieņemt to, ka tevi atraida? Gan jau kā arī ir piedzīvots, ka tevi nesaprot, varbūt pat jocīgi paskatās, kas tie tādi ir. Jā, tā arī ir ļoti smaga cīņa, un īpaši, ja tu esi ievainots un nedziedināts, tas ir ļoti traki. Bet tajā pašā laikā tev jāsaprot, viņi jau neatraida tevi. Viņi atraida dievu, uh, viņi negrib par dievu dzirdēt, un uh, tev nevajag to uztvert personīgi, uh, jo dievs. Dievs tev neatraida. Viņš ir priecīgs, ka tu gāji, un viņš īstenībā arī priecīgs, ka tu uh, esi spējīgs saņemt atraidījumu uh, Dieva vārdā. Uh, Es zinu, ka ir viegli pateikt, bet grūti ir to piedzīvot. Bet katru dienu sev atgādina, ka uh, tu esi vērtīgs uh, un tu esi dievam svarīgs. Un, uh, šis atraidījums nevienā mirklī nav par tevi. Uh, tu netiec atraidīt kā persona, un tu netiec atraidīts tikai tāpēc, ka tu esi kristietis. Uh, tajā momentā, kad tu ej un runā par Dievu, uh, tas cilvēks atraida Dievu, jo viņš nav gatavs uzklausīt to, ko Dievs vēlas viņam teikt. Mīļo klausītāji, varbūt arī tu kaut ko vēlies pajautāt Aleksandrijai, varbūt viņai novēlēt. Numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Ja studija vēlaties sazvanīt, tad numurs ir 67, 969, 131 un studijas e-pasts studija etrml.clv er un arī Whatsappā mums ir kāds jautājums. Aleksandrija, pastāsti, kurās universitātēs ir pieejama agapes studentu kustība? Tā <laughs> ah, tad ah, ir Rīgas Tradiņu universitātē, Latvijas universitātē. Mums ir students arī Mākslas akadēmijā. Ah, iepriekš mēs bijām arī turībā. Jā, es ceru, ka es nosaucu. Mums ir studenti Rīgas Tehniskajā universitātē. Šobrīd vairākās universitātēs vairs nav grupiņas, bet ņemot vērā, kā es iepriekš teicu, ka tagad mēs esam liela universitāte sociālajos tīklos. Jebkurš no jebkuras universitātes droši var pievienoties Agapei un uh, būt kopā ar mums. Mēs vairs nu, kā, neizdalām, ku, kurš no kuras grupas ir. Uh, Neļauj savam universitātes nosaukumam sevi ierobežot. Nāc, pievienojies! Vēl kāds jautājums. Čau, Aleks Aleksandrija, prieks, ka tik aktīvi dalāties savā ticībā. Vai esat kādreiz to darījusi arī citā valstī, ne tikai Latvijā? <laughs> Jā, es esmu. Uh, nu, mums tā gribi ir ļoti uh, laba lieta, kas man ļoti patīk. Mēs arī ceļojam. Man pirmie ceļojumi ir bijuši tieši Agapas studentos. Jo, cik es saprotu, tā ir starptautiska kustība un Latvijas uh, agapieši ir daļa no, no plašākas eh, kustības, kas ir ne tikai Latvijā, jā? Jā, jā mēs esam ļoti, ļoti starptautiski. Ļoti daudz valstīs, kurš gan skaita pēc 90. Es neatceros, kāds tur otrs cipars bija, bet mēs esam ļoti daudz valstīs. Un arī mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā pēdējo reizi es biju Lietuvā, un uh, mums bija iespēja dalīties ar studentiem. Uh, vienkārši parkā meklēt studentus un uh, runāt par Dievu. Tā kā es Lietuvā esmu kā, pielikusi savu roku evanģelizācijā, esmu bijusi arī Tulūzā. Um, es nezinu, mēs tur dalījāmies. Mēs gājām evanģelizēt. Man liekas, ka gājām. Uh, un uh, vēl vīnē. Jā, tur, tur gājām uz universitāti, un tā pieredze redzēt citas universitātes vispār liekas, ka tu esi filmā. Pilnīgi savādāk. Uh, arī kā tiek organizētā studiju dzīve un tam līdzīgi. Un mēs gājām, evanģelizējām, atceros, ka mēs satikām vienu uh, jaunieti, kur uh, ģimenē par Dievu vispār nerunā, bet viņš bija tik atvērts uh, runāt uh, par Dievu, un uh, mēs izmantojam šo iespēju. Angliski runājāt? Jā, jā. jā. Mums vēl kāds klausītāju jautājums īziņā ir labrīt. Aleksandrija, kam tavuprāt ir jāiet sludināt vai visiem, katram vai tikai īpašiem, kurus Dievs tam ir izredzējis? Paldies! Manuprāt, protams, zem mērķa iet un evanģelizēt ir jābūt aicinājumam, bet, ja mēs atveram bībeli, tad mēs visi esam aicināti bet ne visi atsaucās, vai ne? Un tad ir nākamais jautājums, kā to darīt. Citam aicinājums ir iet uz ielām un stāstīt par Dievu. Citam uh, vajag uh, vienkārši ierakstīt ierakstu sociālajos tīklos, citam jābūt atvērtam savā ģimenē par to stāstīt. Citam vienkārši tiešām pietiek ar to, ka viņam ģimenē tas ir jāizdara. Un manuprāt, kad uh, mums jābūt atvērtiem sadzirdēt, kur Dievs tevi aicina. Uh, bet tā, ka Dievs teiks, nē, tu neevanģelizēsi, tev es nedošu šo, šo iespēju. Tā nav. Dievs aicina visus, un mums vajadzētu atvērt savas sirdis un saklausīt, kur Dievs aicina. Vai studenti, kas ir iesaistījušies Agapes studentos, ir no dažādām konfesijām, no dažādām draudzēm? Jā, mēs esam, un es pati sākumā to tā neizjūtu, bet es atceros, ka uh, Agnese no Latvijas Universitātes. Viņa teica, ka priekš viņas tas bija kaut kas nepieredzēts. Viņas grupā bija visvairāk pārstāvētas dažādas kā, draudžu pustas. Tur bija katoļi, tur bija, manuprāt, luterāņi, baptisti. Viņa teica, ka tas bija traki, jo katram ir kaut kādas tās atšķirības, kuras iepriekš tu vispār nesataustīji, ka tā ir. Un tai pašā laikā Tu esi aicināts būt šeit, un tev, tev jābūt uh, tam, kurš savienos visus salīmēs kopā, jo visi ir vērtīgi un mēs esam daudz konfesionāli. Līdz ar to ir jāatrod tas kopīgais. Un es atceros, ka viņi nu, ilgi teica, ka tā bija traka pieredze. Laiks ir nepielūdzams, ir laiks arī šo raidījumu noslēgt, un noslēgumā varbūt pastāsti lūdzu klausītājiem, kur var vairāk uzzināt par agapes studentiem. Aha, aktuālo informāciju var ieraudzīt Facebook, Agapas studenti Latvijā. Instagramā jūs varat piesakot mums Agapas studenti Latviju viskopā. Tā jūs mūs atradīsiet. Un mums ir arī Agapas studenti internetā vietne, kur var vairāk izlasīt. Tur arī ir dažādi materiāli, ka tu pats arī izglītoties dievu jautājumos. Tā kā viss ir googlēšanas vaina. Paldies, saku tev par šī rīta sarunu, un eh, tiem klausītājiem, kuri varbūt pēdējā brīdī ir pieslēgušies, atgādinu, ka šorīt sarunājos ar Aleksandriju Vilaiti no Agapes studentiem, un tad no nu, meklēja arī minētajos kanālos vairāk informācijas par šo kustību.